Znači, već sedmicama proučavamo ahlak prvih generacija, jer je očigledno da zadnjim generacijama nedostaje tog ahlaka. I danas smo stigli do jednog koji nosi naslov strah od ružne smrti. Strah od ružnog završetka od ružne smrti. Šta to znači? Zašto su oni strahovali toliko od ružne smrti. Šta to znači ružna smrt? Šta ih je toliko zabrinjavalo u tom trenutku, u, u tim momentima? Prvo kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem "Innamal al-a'malu bil khawatim. Djela se vrednuju prema završetku čovjekovog života. Kako čovjek umre, tako će mu biti vrednovana djela. Znači, čovjek može živjeti u grijehu, u, u kufru, u nevjerstvu 60 godina. 61. dan da se 60 godina je prvi dan 61. godine može da se pokaje da kreni na pravi put i da bude stanovnik dženeta. Jel može tako ili ne može? Može. Uzvišeni Allah Đelešanu prima te obu svoga roba sve dok duša ne dođe do izlaska. Dok čovjek ne vidi svoje mjesto da li je u džennetu ili je u džennom ali Boga mi je i obrnuto. Čovjek ponekad radi dobra djela, vidjet ćemo ovdje predaje, ali ne može biti stanovnik dženeta. Iz više razloga reći ćemo dva osnovna razloga. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u drugom hadisu. Inna ređule le jamelu bi ameli ahli dženne hatta ma je kunem pejnehu wa bejneha illa dhira'a fe jesbiku alaihi l-kitab fe jamelu bi ameli ahli nar fe jedhulaha zaista ima ljudi koji rade dijela stanovnika dženneta, dijela koja vode u džennet. I između njih i dženneta ostane samo koliko podlaktica, pa ga pretekne ono što je zapisano u knjizi i on počne raditi dijela stanovnika džennema i uđe u džennem. Hadis je zabilježen u Buhari, u Buhari je u i u Muslimovoj zbirci. I to je ono što je njih činilo nervoznim, ono što ih je činilo tužnim i ono što im je zadavalo brige, zaista brige. Današnji čovjek se brine koliko je pala berza, koliko mu je izgubila firma, hoće li zaraditi ove godine ko što je zaradio prošle godine. A sahabi nisu brige brinuli o tome. I ruha nafaka će biti kakva će biti, čovjek je ne može ni ubrzat, ne može ni usporit, ne može ni povećat, ne može ni umanjit. Njegovo je da uradi što je do njega, a Allahovo je da da koliko hoće. Ali njih je brinulo ono pravo što treba da brine svakog čovjeka, šta će biti s njihovim ahiretom. Jer tad počinje pravi život čovjeka u principu i to je pravi i vječni život. I zato je Iša radijallahu anha jednom prilikom rekla, I zaista neki ljudi rade dugo vremena dobra dijela za dženneta, a oni su od stanovnika vatre. Kažu naši učenjaci ovako. Svaki čovjek koji krene prema uzvišenom Allahu Đelešanu iskreno i ispravno, Allah ga neće odbiti. Zato su dva rukna uspjeha na Ahiretu. Ovo poslušajte dobro. Dva su rukna uspjeha na ahiretu. Nema trećeg. Prvo je apsolutna i potpuna iskrenost do srži, do kosti, što bih rekao, sa Allahom Đelešanom. Allah Đelešanohu od svojih robova, mako oni bili, ma na kakvom položaju bili, ma kakvo znanje imali, ma kakvo bogatstvo imali, ne prima ih dok ne budu iskreni sa njim potpuno. Allah Đelešanu traži od svojih robova iskrenost. I zato Allah Đelešanu kada govori o tome šta će koristiti na sudnjem danu, kaže je ume jenfel sadi kline sitku. I to će biti dan kada će iskrenima koristiti njihova iskrenost. Znači na sudnjem danu. I naša djela, poput namaza, poput posta, poput sekata, poput sadake, poput hađa, dobročinstva prema roditeljima, dobročinstva prema komšiji, dobročinstva prema djeci, pokornosti, ne znam, tako dalje, ništa ne vrijede dok ne budu protkane sa iskrenošću. I zato iskrenost je za dobro djelo i za samu vjeru čovjeka kao što je duša za tijelo. Onog trenutka kada iskrenost izađe iz čovjeka i kada ne bude u njoj, se pretvara u najgora stvorenje. A to su munafici. I postaje beživotan. Ka ennehum hušubum musennede. Oni su poput poredanih balvana. Oni šuplji drva, oni su probušena, poredane samo, nema u njima života. Ne listaju na tim balvanima listove. Jeste vidjeli nekad na balonu da je prolisto list? Nema na balvanu života. Život je sta, u stavljima koja su duboko ukorijenjena, koje, u kojima ima vode i cirkuliše. E tako je vjera čovjeka. Ako u njoj nema iskrenosti, nema u tom čovjeku života. Nema čovjek u tom života, kao što recimo duša kad izađe iz tijela, ono biva šta? Prtvo. I takva vjera čovjeka bez iskrenosti, ona se brzo malo ćete me podnijeti na izrazu očuti. Isto ko mejit, mrtvac, kad duša izađe iz njega. Ako se brzo ne ukopa, on se ovaj, čuje neugodan miris. Tako isto i vjera čovjeka kad se iskrenost izgubi iz nje. Brzo se zagubi. E, u ovom našem slučaju, o tom ružnom završetku, Naime, kaže Ulema, radi se o tome da čovjek radi, klanja, posti, sve mi to vidimo, mašo, ali se zagubi ta iskrenost. Ili nema iskrenosti i on jednostavno dođe u fazu kada napušta sve to i počne raditi djela stanovnika džahennama i uđe u džahennam na kraju neozbila. Zbog toga je bilo Uleme koja je često govorila Wallahi voljeli bi da se poseban dio vajza, znate šta su vajzi? Vajzi to su ovi što ljudima govore dersove i tako dalje po džamljama, kaže voljeli bi kad, bi bi, kad bi bila posebno se odredila grupa vajza koja bi ljudima vazila nakon svakog namaza u iskrenosti. Zbog toga Hafiz ibn Hajar kaže u Fethul Bariju, u komentaru hadisa innama l'amalu bin nijad, djela se vrednuju prema, prema namirama, On kaže sljedeće. Hadisi koji govore o iskrenosti i o potrebi iskrenosti u dijelima dostižu stepen tevatura. A znate, hadisi se dijeli po, po ovaj broju dolaska do nas na mutevatir i na ahad hadise. Ali hadisa u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem potencira iskrenost, pa govori o namazu, pa govori o iskrenosti. Govori o sadaki, pa kaže o iskrenosti. Govori o džihadu, pa o iskrenosti. Govori o postu, pa o iskrenosti. I sve to kad sabere, kaže Ibn Hajar, ta iskrenost je zajednički sadržala svih tih predaja koji dostižu stepen mutavatir predaje. Zbog toga Imam Buhari je otpočeo svoj sahih kojim hadisom? Dijela se vrednu prema namirama. Kaže Ulema, želio je time da ukaže da onaj ko želi da stiče znanje, da onaj ko želi da ibadeti, da slijedi poslanika, sallallahu alaihi sallam, na kraj kreva, prvo čime mora da se obskrbi je šta? Iskrenost. Molim Allah, Đelešan, da nas obskrbi sa iskrenošću u svim riječima, u svim dijelima i u svim postupcima. Ni jednu našu riječ, ni jedan naš postupak, ni jedan naš osmijeh Allah uzvišeni neće primiti ako nije zbog njega. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت reci Muhammede, moji namazi, moji obredi, neki kažu kurban, nema vezi, nek bude, moji kurbani, moj život cijeli, moja smrt pripada Allahu, gospodaru svjetova koji nema sudruga, znači u mojim namjerama i nijetima u svemu tome nema sudruga i to je ono što mi je naređeno i ja se prvi pokoravam. Ela lillahi dinul halis. Iskreno ispovijedati vjeru Allahu je dug. Znači da čovjek u svojim namjerama, u svojim nijetima nema nikog drugog osim Allaha Đelešanu, to je jako bitno. Prvo, za osjećaj ljepote vjere i badeta i slično, da bi mogao da osjeti to, mora imati to kod sebe, u suprotnom, niti će imati od njih koristi na dunjaluku, niti na hirtu. Zbog toga od nekih učenja učenjaka se prenosi kad bi klanjali namaz, a ne bi ga osjetili, u smislu da im je ono, baš da ga osjeti, ponovili bi namaz, pa nekad i po, po više puta. Jer nešto nije u redu. Zbog toga, da skratimo priču, prvi rukn uspjeha za, za, za, za, na Dunjaluku i na Ahiretu i da bi čovjek bio sačuvan ružne smrti, jeste šta? Iskrenost. I zbog toga komentari učenjaka na ove hadise koje smo spomenuli, čovjek radi dijela stanovnika, dženeta sve dok ne bude i tako dalje do kraja, komentarišu to i kažu to je u pitanju iskrenost čovjeka. Čovjek ne bude dovoljno iskren i onda na kraju Allah Želešanu pokaže zaista još na ovom svijetu da taj čovjek nije iskren i jednostavno ta njegova neiskrenost u svemu tome ga ubije na kraju i njegove ibadete i sveto. I on završi na jedan dužan način. Drugi ruk. Da ispravno ispovijeda vjeru. Jedan dio učenjaka kaže u ovim hadisima da se oni odnose na čovjeka koji radi neki grijeh i slično za koji ljudi ne znaju. A on konstantno ga čini i radi i taj ga grijeh slabi. Pomalo nagriza njegov iman, nagriza njegovu vjeru i na kraju jednostavno ljudima se čini odjednom Ali to nije bilo odjedno. jedna marama, ni nijedan hijab, jedan nikab nije skinut odjedno. jedan namaz, ni jedan propis nije ostavljen odjednom. To nemojte zaboraviti. Za nas jest odjedno. Ali u toj osobi dugo se stvari kuhljaju. Dugo stvari nisu tamam. Dugo u grudima ga kopka puno toga. A onda se dogodi krit, kritični moment i onda to pukne. I nama se čini da on radi djela stanovnika dženeta, a u principu u njemu je bilo tih nekih osobina koje nisu dženecke osobine. Prema tome, ispravno, iskreno prije svega ispovijedati vjeru, zatim ispravno ispovijedati vjeru, to su dva rukna da čovjek bude sačuvan dužnog završetka. I zbog toga Ibn Kajim, poznati Alem, kaže ko prema Allahu Đelešanu krene iskreno i krene ispravno, neće za Allahom pomoć zavutati, a poznato je pravilo kod nas, da kako čovjek živi, tako će i umrijeti. Kako je umro, tako će biti proživljen. Međutim, to su dvije, dva, dvije stvari koje su jako bitne, koje traju proces, to su procesi. To se ne može odjednom dogoditi. To su procesi i zato čovjek stalno treba da ima na umu to, da se stalno obnavlja, da čak i vajzi hudbe. Mene žalosti nekad kad čujem temu hudbe koja je zaista toliko daleko od ljudi, da ljudi prespavaju ili jedva čekaju hudba da prođe. Hudba mora da se tiče života ljudi, vjere ljudi, njihovog ahireta i slične stvari, da u njima probudite osjećaje, da probudite emocije i slično. I to je ono što je vađb i ono što je, što je fars. Da rezimiramo. Ovo, u, u ovom svemu. Ashabi radijallahu anhu, oni koji su ih slijedili u dobro i koji ih slijedi do sudnjega dana, imaju jako brigu, a to je kako će umrijeti na ovome svijetu. Da li će njihova bit, smrt biti na imanu, na dobrom dijelu, ili će ta smrt biti na nečem ružnom da nas Allah Đelešanu sačuva i zakloni takvi stvari. Zbog toga je i poslanik sallallahu alaihi veseleme preporučivao ashabima, podučavao ih jednom edebu, a to je da Allah Đelešanu stalno mole u svojim dovama da ih učvrsti i da ih pomogne na putu vjere. Jedan od tih hadisa je hadis koji je zabilježio imam Tirmizi u svom sunenu, zabilježio je Ibn Mađe u svom sunenu, imam Begavi u svom šerhu sunenu, za njega rekao da je hadis Hasan, također i šeheh Bani rekao da je hadis irodostojan, a u njemu stoji da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao ime često je govorio, ja mu kalbi bel kulub, thebit kalbi aladinik. O ti koji okrećeš srca ljudi, učvrsti moje srce u vjeri. Pa sam rekao, kaže prenosilac, to je Enes ibn Malik, Enes ibn Malik, poslanikov sluga, radi Allahu anhu. Ja nebi Allah, amenna bike, وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَحَافُ عَلَيْنَا Allahu poslaniče, mi smo povjerovali u tebe. i povjerovali smo u ono što si donio, to jest u islam, u Kur'an, kako god hoćete. Pa zar za nas još strahuješ? Ima li straha za nas? Trebamo li se bojati? A on reče, nam, innal kuluba bejne usba'ini min asabi illahi uqallibuha kejfe ješa. Svakako. Da. Jer su ljudska srca između dva Allahova prsta, i oni ih okreće kako hoće. Wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. I znajte da se Allah miješa u stvari između čovjeka i njegovog srca. Kaže ulema, nekim srcima ne da iman, a neka srca čuva od kufra. Neka srca uzvišeni Allah Đelešanu čuva u imanu, održava im iman i čuva ih za sebe, za susre sa sobom, da se sretnu sa Allahom, sa imanom, a nekim srcima ne da imam da dođe do njih. Da nas Allah Allahšanu sačuva. To nas sve prisiljava. Ako znamo da je to kod Allaha Đalešanu, u njegovim rukama, onda trebamo što češće da učimo ovu dovu koju je poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio. Ja mu kalim al kulub, tebi kalbi ala dinik. O ti koji okrećeš ljudska srca. Učusti moje srce u tvojoj vjeri. I zbog toga kada učenjaci govore rasprava ihdine sirat al mustaqim uputi nas na pravi put. A mi već hlanjamo, mi već na pravom putu. Pa šta to onda znači? To znači učvrsti nas na pravom putu i proširi naše vidike na pravom učvrsti nas na pravom putu, u skladu sa ovom domom koja je prinesena. I zato učenjaci onako slikovito govore o čovjeku i kažu da je čovjek kao na valovima. Valovi ga nosi i neki ljudi ugledaju kopno spas i krenu prema kopnu i dođu do njega i spasu se. Ali neki ljudi dođu do kopna i ugledaju, poraduju se, ali onda ih val odnese na drugu stranu. I zato od jednog alima se prenosi Mutarif ibn Abdillah, kaže, mene ne čudi kako je zaluto onaj ko je zaluto, kako je propo onaj ko je propo. Nego se ja divim onima koji uspiju da, da se spasu, kako su se spasali. A on to govori za ono vrijeme, to je bilo prije 600-700 godina kad su, kad su stvari bile kudi kamo lakše, bolje, islam jači i tako dalje. ste danas kako je tek to. To nas sve tjera da se vežimo za Allah Đelešanu. Da ga molimo svim svojim srcem, svim svojim bićem, svakim svojim atomom tijela, Ja mu kalib al kulub, sebit kalbi ala dinik. O ti koji okreće srca ljudi, učvrsti moje srce u vjeri. I to često. U nekim predajama, kao što je u muslimom sahihu, ima sliča, samo drugačiji imala tekst, ovaj, spominje se da je to bila jedna od najčešćih dova poslanika sallallahu alaihi wa Molimo Allaha Đelešanu da nas učvrsti, da naša vjera <clears throat> bude čvrsta, jaka, stabilna, dovoljna za nas, da nas dovede do spasa, do Allahovog zadovoljstva i da nam podari vjere i skrušenosti dovoljno da nas zaštiti od grijeha i da radimo dobra djela. S ovim bismo završili ovo, ovo današnje izlaganje, a ako Bog da sljedeći put nastavit ćemo sljedeći vid ahlaka koji su imali ashabije, noćni namaz kao sastavni dio njihovog života. Wallahu alam sallallahu ala nabina Muhammedu alihi wa sahbihi wa sallam.